Apirillak amarka aurrosteguna data hau berrion albistegia duzue berriozari erratiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi aurrezkoletako giltzen ematea simbolikoa. Gure alkatea den Xabilasak, beste Napar udalen hainbat ordezkariekin batera Nafarroare, Nafarrako gobernuaren egoitzan aurreskolako giltzak simbolikoaki entregatu zituen. Giltzak simbolikoki aurkez horretik agoitzeko alkateak, finantziazioa euneko hogeita marra murrizteak guraso nahi zudalen. Poltsikoetan eragin zuzena izango duela kritikatu zuen aurreskolen desagertzea zerek esu izan zen agoitztarra Horrexegatik euneko itamarreko murrizketa egonez gero, Nafar gobernuak aurre eskoletako hezkuntza bere gainar dezaten eskatu zuten udal ordezkariek. Eta labur bira Euskarazko film e, laburren proiektzioa berriozaren. Zazpi film labur izango dira proiektatu, proiektatuko direnak. Guztiak Euskaraz gai ezberdinak jorratzen dituzten labur itzen buruak hauesek dira. Abuztua, Aio, Euskaldun berrizarren esketxa irudi mentzatuen zegi poetikoa, Marilin plaza bakarra eta azkenik sormenaren bide eskutuak, zorroka elkarteak eta Euskaltzalen topaguneak antolaturik, larun bat honetan ekusgei izango dira labur hitzordua larun batean, arratxaldeko zazpiterretan, kulturgunean. Eta udal informazioari ekinez, 2008 garren urteko zirkulazioaren gaineko udal zerga. Martxoaren hogeita bostean hasi, hasi zen zirkulazioaren gaineko 2008ko zerga ordaintzeko borondatezko EPA. <coughs> Eta borondatezko ordainketa egiteko azken eguna, maiatzaren seia izango da. Ordainak iriak ibilgailuen pertsona titularren bizilekuetara bidali dira. Txolin ludotekan aur lantegiak, lantegiak eta jolasak. Kamerak txolin ludotekaren koordinatzaile gisa, aste santurako hainbat prestatu ditu aurtsuekin goizez, bederatzeetatik ordubiak bidarte egin eta eragiteko. Kamerak antolaturiko aste santuko aur lantegi hauetan, izena emateko epeak gaur bukatuko da. Eta blusenea Big bandeen kontzertua. Ostira honetan arratsaldeko zazpiretan musikaskolako entzunaretoan emango dute blusenea Big Band tarrek kontzertua. Eta orain garazi gai aldatuz Europar Parlamenturako autoskundiak direla eta hautesle zerrendak ikusgai. Europar Parlamenturako maiatzaren hogeita bosteko hauteskundeetako hautesle zerrendak jendaurrean egonen dira apirilaren amalauer arte. Aipatutako epearen barneko lan egunetan, interesdunek hauteskunde errodako zerrendak ikusoi alko dituze, berrizarko udaleko hau zobulegoan, zero amabi telefonoan ere kontsulta daitezke hautesle zerrendak. Astelenetiko ustiralera sortzietatik zazpietara. Eraikuntza biologikoa eta etxe bizitza osasungarriak zikloaren barne karea hiltzea. Karea hiltzea horixe suma konkausak natur gelan emango duen urrengo etzaldiaren itzena. Larun bat honetan guztzeko marretan hasiko dira etzaldiarekin eta lau orduz lurra eraikuntzako material moduan erabiltzea zarituko dira. Kurtsu honetan parte hartzeko izena eman beharko da 660, lareun dabi, lareun da logita masei telefonoan edo naturre eskola abildua suma konkauza.org elbidean. Zuatzako kanpaldiak martzan? Kilikiko elkarteak antolaturik, udako Aste batez, lehen ezkuntzako aurrek zuatza arabar irlaz gozatu alko dute. Aurten itzen ematea pirilaren amalau eta amabostean kulturgunean eginen da. Bi egunetan, guiztez, amabitatik ordu bat terdiak arte eta arratxeldez bostetatik zazpiak arte izena ematearekin batera, iun da berroita mar euro horren dobergo ituzte, berrio zartarrek ordea, egun talarro gita amabost euro ez erroldatuak ezirenak plaza kopurua mugatu izanik, hautaketa eta zuriz eginen da. Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain zer dio iragarpenak arazi. Egunaren lehenengo partean giro eguzkitsua espero dela dio iragarpenak goi odei batzuekin arratsaldetik aurrera ordea, bero odeiak garatuko dira eta ekaitza lehertuko da. Guizean goize ego ekialde goize ulbizi biliko da arratsalde gaben, ipar osagaikoa eta ahul bizia temperatura gaur gutxi edo nahikoa igoko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berrio zari irratiaren sintonian, fmko uen puntu zortzean edo orduero interneten, eguzkiplaza.neten.